reacționând proiectul Iubiei Zău. Astăzi, odată pe an, în mod deosebit, este de unul dintre cei mai mari fiind era ca mitropolit ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Creștine. Sfânt era Nicolae, mare făcător de minuni. Viața lui e voința lui, în mâinile lui, susține pe larg în viețile Sfinților, noi v-am amintit de scurt câteva momente importante din viața Sfântului Ierarh Nicolae, pentru ca să fie Sfântul lăudat, să se se roade pentru noi totul. Mai întâi, Sfântul Nicolae este sfințit în toată creștinătatea, chiar și turcii îl cinstesc, ca protector al marinarilor. În toată creștinătatea, ce la noi, ce la catolici sunt întocmit de alții și s-au fost împreună cu ei. Până la anul 1504 nu erau două biserici. Așa că Sfântul Nicolae este unul din cei mai mari sfinți erari pe care îl cinstește poporul sau mari din credincioșii la acest mare sfânt. El s-a născut într o provincie numită Patara, din Astea Mică, unii Turcia de astăzi. Tatăl său Teofar, mama sa Nona, l-a avut numai pe el s-a dus un mort la mănăstire, tot Nicolae Sena. Când copilul s-a făcut mai mare, s-a dus să se bată că nu la unchiul tău. Dar mai întâi el s-a arătat păcător din nu chiar din Rusie, Că spune în viața lui că nu studia el de la mama lui decât nu mai de dulce, iar el miercurea cădirea nu voia. Dar să arată viața lui Sfânt de Sfânt, lui pentru post. Un pun care învață o lume creștină că trebuie să nu se postească. Dacă vă prinde sângele, postește, este că nu pune în viață de post pentru pune. Dar iau de Sfântul Nicolae arată râna lui pentru Hristos pentru rugăciunea întărită cu post. S-a găsit în mare, s-a învățat carte, s-a dus la unul său și acolo s-au făcut preoți să cu mare sfințenie în Biserica lui Dumnezeu. Apoi s-a venit să se ducă la Sfântul Loc, la Sfântul Mormânt. De acolo până la Mormântul Domnului nu este departe. O zi, Domnul țări nu spuneți corabia. Apoi s-a închinat la Sfântul Locuri, s-a nevoit apoi un an la o mănăstire gestită în Gretăien, unde este acum mănăstirea Sfântului Sava, sau Mar Sava, cum se spune, și acum este acolo când am fost un parafin, mai mic pe leacă din Cântări, dar de o stângă, numele Cristui, acolo. Deci aici s-a nevoit Sfântul Nicolae un an de zile. E bine de episcop. În postul rugăciunii, că acel paraplit pe cine Sfântul Nicolae a fost înnoit acum 100 și ceva de ani un creștin român din București. Tot este acolo, și ca să deal, tot este înnoitul spiritual de acest credincios din București. Apoi el s-a întors înapoi la Temanul Hustun și de linte care a fost o foarte mare Și tot vedeam că mor, era acum la pare în acasă, acum se mai înapă, cum vedeți, auziți. Dar acum două mii aproape de ani. Se rugau toți că salveze Dumnezeu din mare. Mergeau cu corabia, cu pânză, cu pânză, cu valul. Și când s-a așezat Sfântul Nicolae la rugăciune, cu mâinile înaltate în sus, i-au dat în mare s-a liniștit că tot de la victoare că mare este Sfântul acesta, că mare slujitor al de Dumnezeu va fi. El fiind cine este Sfântul Nicolae. S-a adus în fața asta, s-a dus la unchiul său și acolo, odată ce sunt rugat, în biserică, a avut un grad de la Dumnezeu ca acesta. Nicolae, dacă voiești să fii încununat de Dumnezeu, pune-te în slujba poporului. Poporul tu naștești. Dacă voi să ai mai multe toate la Dumnezeu, lasă pustia și liniștea pentru cei care sunt numai bun pentru liniște. Iar tu este să slujește poporul lui Dumnezeu. Că mai mare folos a aduce un om sfânt, slujând poporul lui Dumnezeu cu biserica, ca părând ortodoxia, decât un călugăr sfânt care se roagă singură în pustie, îl pot în rugăciune. Cei care sunt chemați la să slujească, să mare, cu mult folos adună pe rugăciunea lor sfântă la liniște. El înceta să vină Dumnezeu, și supărând în rugândă pentru lui. Dar cei care au dat Dumnezeu, cu toate darurile de sus de la Dumnezeu, venind de la om, aceia trebuie să spună darul Dumnezeu în care nu trebuie să îmbracă talanul. Deci vedeți și poruncă minunată. Dacă vrei să te mântuiesc, să cadă cu mână și brață, aruncă-te, pune-te în slujba poporului. Care nu la liniște, la învățenia așa de taine, s-a ieșit pentru nevoința poporului. Și la îndemnatul lui Sfânt zice, dacă Dumnezeu vrea să mi apună în slujba poporului, măcar să nu fiu în partea aia, să mă duc să mă ascund. S-a ducinit el să se ducă la îndemnatul lui Sfânt într-o altă cetate, departe de acolo, sute de kilometri, care se cheamă până la altă Mira, la malul mării Mediteranului, de Turcia de astăzi. Și de când el acolo, s-a prins noaptea, a ajuns până acolo, a stâns, a ajuns timp și a intrat să lua din biserică. Iar de timp, el nu știa această taină, a murit îndopăritul de la mine, la mine. Și poporul se ruga, Doamne, dă un păstor bun să spun, să păcăiască turma noastră. Și un mare care creștin spun că împreună a primit porunciul zis, mă dimineață, să stați la ușile bisericii. Și care va intra în întâi să se roage în zori de zi în biserică, asta se va fi pentru voi, și păstor de suflet. Și în zori de zi a făcut acolo de Sfântul Nicolae, a intrat să se închine în biserică. Și atunci nu erau biserici din Puiani de acum. Și atunci când orașe se găseau tineri la loc, nu exista o catedrală sau au copiii sau mănăstirii, și chiar că la state se făcea la mână, nu sunt trei, că erau vreme. Când era felița mai mare, sunt mai feliz. Când am văzut oamenii care stăteau deoparte, am văzut ce ne-a intrat un om cu bun chip foarte glavuros, am văzut cum se roagă, cum se prins, ăsta este cel care ne dă nouă Dumnezeu. Nu am prins unde, nu am prins la bine. Și tu să ne fii nouă păstor. Și la putut să nu fie păstor în sat, în patria lui, s-a ajuns aici să nu ne Domnul. Când a văzut că tot a noastră, el sau biserica. Nu se poate. Asta Acolo a făcut Dumnezeu. Cine va intra în doi, cine fie păstor. Iar s-a văzut un condorat de toată luna, Vedeți cum s-a respins, cum e lege Dumnezeu că știți pentru ca să vrească, nu cu darul, nu să cauți tu ramuri de cinste, ci să pune cinste, dar când Dumnezeu te prinde cu ce spune și să poruncă să faci ascultare. Și așa a făcut Sfântul Nicolae, în această zi, a ajuns având căcorit al curacului Miraliției, aproape din insula Cipru, acolo, în malul Mării Mediterane, s-a spus acolo zeci de ani ca episcop după Corintul Făcător din Mănânc. Cel mai mare dar care a luat Sfântul Nicolae, dar o patrei de minuni. Altul dar mare care a avut Sfântul Nicolae era mare milostiv, cum nu găsim mult, era ca dânsul, este Sfânt apoi era înainte văzător, apoi apăra pe cei condamnați la moarte sau închisoare pe nedrept. Îi apăra. Apoi era protectorul, a fost protectorul tinerilor și a fetelor care doreau să se mână. De aceea este protectorul copiilor, protectorul familiei și a tinerilor care doresc viață să se căsătorească. Și cei care aleagă la Sfântul Nicolae cu credință, Dumnezeu să privește cerja, să fă credința, să dragostea și smerenia Lui. Pantelii, când era încă preot, la unchiul său, în cetate era un om sărat cu Dumnezeu, dar lui cu trei veci de căsătoriții, omul sărat, sărac, soțița numită, nu știa să trăiască cercele pentru că era Și Ce a făcut Sfântul Nicolae? Că atunci întâlnă că o cădere, că o făgat pe lui, cum se mai întâlnă și acum, mare dragul, s-a gândit iată și de la s-a duce și niște bani. De la penicior sau de la biserică, a rugat de o cum în bani, îl zărea pe joacă, noaptea, nu putea. Nu putea pe nevoia afară casă, pe drum, nu degeaba, nu putea da banii. Să poate ei bani, am plecat să prima, am făcut acolo cu altă, cu bani la doua, cu a treia, și la a treia oară, s-a venit omul de pe, am cântat de până. Și până când ia pământul ceva primerează, mă duc să în fie. Mă Are țin am mine din casa mea și din copiii. Că la treia oare Dumnezeu a voit și el a fugit și tatăl Petru l-a adus din urmă. Dar omul de-a Dumnezeu, să vă țin ești care a ajută de mine și din copiii mei. Chiar când era cu ceva. Vedeți cum v-a spus Sfinții minune. Vedeți că Sfinții nu funcționă la într-o parte, adică au o privire generală. Erau mine și de se căsătoriți nici cei la puțin, nici cei care trebuie să se căsătorească, nici cei care sunt în fatul morții, nici cei care se nasc, cei care sunt în pușcării, și toți, toți sunt oameni de Dumnezeu. Așa de Dumnezeu păstor. Nu numai una, pe restul lor interesare. Poate, și aspectul omenesc, și el omenie, și viața din lume, și viața din mănăstiri, și viața din pustii, și slujirea bisericii, și apărarea credinței ortodoxe, cercetarea celor din pușcării, din Hristos, toate, și cercetarea vădurilor, captăraților, care n-au ce mânca, că atunci erau foarte multe în Sfântul Sărani. Ori și-a Sfântul Nicolae, puține alte care au făcut la măsura lui. Și aici, din la micii, de asemenea, nu știu nu ne-a făcut. Dar era foarte din mare. Și de asta lui, zice, se treceau din mare Mediterană, fără din un grâu, la Cipru, Corsi, Ierusalim, Siria și alte părți, el mergea din mare, foarte uscat, noapte, îmbrăcați în viețuit, cu cutia în mână, să deseapă de o corabie cu zâu, zilând, au apucat din târmă, din prora corăbiei, și îl trăgea cu detal, îl cârmuia către Miralichi, către limanul, unde era oracul, era el într-o poliție. Deci se duce acolo pe mare popor de foame. Se vine zgrâul acesta în oracul mire, cu mor oameni de foame. Deci de multe ori s-a întâmplat așa imediat și așa s-a scăpat cetatea în față. Egiptul vedeau și la foamea întreagă oameni, nu mare de foame, gândirea lui Dumnezeu. Se vedea Sfinții noștri și la moartea sufletească, când dea păcatele ei, bolile cele sufletești, patele cele cuvinte. La toate se vedeau Sfinții, la vreo bine de sate. Aceia sunt deci adevărate conservare, cât de sufletul oamenilor se grijăște, cât de trupurile lor, cât de copilaților, de toate greutățile de început îl pun viața pentru sârma lui Hristos. Odată dacă era mare, cum Dumnezeu mare, încât dragoste să se ne este sorăbire. Întotdeauna marinarii și acum știu că Sfântul Nicolae și Maica Domnului sunt protectorii marinarilor primari. Când era gata să se nece auzind din numele Lui, se rugau oamenii, Doamne, trimite-ne în Sfânt să ne salveze, Sfinte Nicolae, ajută-ne, că a văzut în mare ne Iar Sfântul Nicolae și Paul în curiate și deasupra îmbrăcatul din Sfinții de Agreu și aștepta marea să se punea cu razia să nu se nege. S-a făcut liniștit și apoi a victorul Sfântul Nicolae. Vedeți? De aceea Sfântul Nicolae este mare protector al marinarilor și Sfântul care este tot Chiar a fost o două de ani, când îi spune că Nicotul din Constanța a fost o mare fortună, iar în de la oameni, nisiva la Mântul Neamă. Că acolo erau nisiva afară, dintre care spun Sfântul Ei sunt totuși de la Mahomet, dar crede Maria, zice, e mama prorocului Iisus. Nu ce Fiul de Dumnezeu, ci proroc. Când am văzut ei cu furtuna aceea mare, turcii au spus mine, a fost icoana Sfântului Nicolae, și se rugau în văzut Sfântul Nicolae, minele astea. Și când era până la mare, spunea religiosul de acolo 20 de ani, se s-a dus o reporterul în el, să salveze oamenii, când era gata să se nește pe afară. Unii s-au necat, s-a dus la cealaltă turcel. S-a dus la uitat înăuntru, acolo toți marinarii turci erau gheau în jurul icoanei Sfântului Nicolae. Degau Nicolae, nu ne lăsa, Nicolae, nu ne lăsa. Pe zileți, dacă văzut nu știa de tot, Dumnezeu îi ce este împlinirea lui Dumnezeu. Poate ar crede mai mult, dar nu știu că am. Păcarea asta e mare de tot. Dar i-au găsit și nici putea să-i tragă de acolo de la icoană te, că nu știe ce sunt eu. El a căzut în barcun cu rabul de speranța de viață și se uita numai la icoana Sfântului Nicolae. Cereau la răsor. Cu greu i-au tras, i-au lagat în emoțiile românesc, i-au scăpat cu viața. Sfântul Nicolae nu era așa. În adevăr, s-a fost acolo. ei au fost salvați și cu totul icoana au ajuns cu casa Constanța. Dacă de turcul, de da, alte neamuri, chiar ajutorul Sfântului Nicolae ca Maicii Domnului, nu mai creștin. Și ce ne ar trebui să ne mai vizitor ca aceea, cu mai multe evlave, cu mai multe credințe să ne cerem ajutorul. Când e ca în boală, când aveți copii bolnavi, când aveți bine băieți de din mai stat. Și ce trebuie eu aflat să Sfântul Nicolae? Și unii sunt icoane Sfântul Nicolae, sau aveți în cază, nu vă lăsați printre alții, și icoana Sfântului Nicolae. Și ce este ajutor. Seara, da, dimineața, una ca fi, să puteți să dezlegea mila lui Dumnezeu și rugăciunile Sfântului Nicolae care fac Dumnezeu. Și de asemenea acolo, la mila Vitiei, s-a întâmplat odată că trei voievod, sau general, era împăratul cu Constantin cel Mare. Au fost pruniți la împăratul că vor să ucide. Că sunt întotdeauna împărăției sale. I-au prins și pe loc i au la moarte îndrăznește să fie condamnat la da. să fie să tai cap. Da. Era să nu ne afacă Dumnezeu. Ei plângeau acolo că auzit de Sfântul Nicolae de față minun, să tot rugau. Sfinții Nicolae, salvează-ne de la noastră, nu suntem vinovați. N-am avut gândul să facem rău în paratul lui nimic. Dacă cineva un pretext, cum se spune azi, foarte vizios, i-a părut cu misiunea la parat. Vorbim era acasă, Trebuie numai Dumnezeu că nu se salveze. Ce a Domnul Sfântul Nicolae? Părții știi, a aflat de la Domnul Sfânt și se ruga lui Dumnezeu ca să facă o minune. Și iată că acum s-a întâmplat. Noaptea s-a arătat Sfântul Nicolae în veșnice, în cazul era unii dormea în palatul său din Constantinopole, unde era în palatul Constantin. Nu se Constantin German. Când s-a trezit el, a trezit cineva, a văzut un avreu. Dar cum a intrat El a spus, Împărate, să nu omor pe cei prin voivod, să nu ne vinovați. Stați El ia să acolo, eu nu mă convin. Iarăși în aceeași noapte, iar în țara ta. din deci nou, mai asta l-am lucrat. Să nu-i omor pe cei prin voivod, că nu sunt vinovați. Și a treia oară a zis crezut că a intrat de atunci, a scol, a chemat portare, i-a mustrat. Nu a intrat nimeni, n-a intrat nimeni împărat. Iar s-a auzit, iar doamnea mai vine, iar la lui Nicolae. O împărat de Constantin, să nu omor de cei trei voievori, că sunt de vinovat, să strigă la Dumnezeu să la venit milă pe cel iertat. S-a blocat. Și a doua zi, când trebuia să execute, erau și patru, nu erau acolo apoluciți, Sfântul Nicolae a apărut acolo, când gelatul vrea să ridice sabia, să le stai capul, l-a pus mâna pe sabia. Nu mă omorâți pe aceștia, că sunt de vinovat. Că Sfântul Nicolae a luat sabia, s-a aruncat-o, toți s-au speriat, dar de asta arată să nu este o minunată. Și așa e observat de la noastră. Este un lucru, o minune unic în vieții știților, ce-a făcut Sfântul Nicolae. Vedeți, mina lui pentru dreptate, râna lui pentru adevăr de dreptate, dacă ați făcut ei bine sau fără de vieți, nu se mai ruga Sfântul pentru că Zicea, înțelească la Dumnezeu, dar e vinovat prin Dumnezeu, pe Sfinții Săi, iată, iată. De aceea sunt mulți oameni care sunt bine condamnați, apelează la Sfântul Nicolae și capăt la Sfântul să nu uitați Iar dacă el sunt vinovat, se de cu practicul de la pământ, de fie de la fi, își ia că Sfântul Nicolae, o, nu mai știe de ea, Dacă știi că ești vinovat. Numai dacă tu nu ești vinovat, altul te nedreptățești, dar ești amenințat la pedeapsă fără să fii vinovat, atunci ce e adevăr? Prin la capism, prin rugăciune, ziua și noaptea, să vei vedea minunile lui Dumnezeu și a Sfântului Nicolae. Altă dată, tot atunci, în anul 320 de fii de în rodul întâi ecumenic, de la Niceea, Niceea, putem mai spune, aproape de Constantinopol, s-au adunat 385 părinți, a apoi Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, mari tocători din Sfântul, nu mai avem noi în zilele noastre. Și arii, care era ereticul cel mare, sau septam, cum zice noi astăzi, cel plin de Duh care urla să spunea că Hristos nu este Dumnezeu nu este de obiecție cu Tatăl, bunii mari împotriva Mântuitorului Hristos. Se simte la o destemnat. S-au dat anatici. Dar el nu trecea, dar de ce mă cumplit de strâns? Sfântânilor vorbea cu multe iubire, că era cu cu Constantin, că era cu Sfânta Elena, că atât la Sfânt Părinte, acolo, Sfântul Nicolae, care e foarte blând, care a îndrăzit și i-a dat zăufa. N-au mai redat bunile în Că pentru râna de Sfinții au zeu de celovească, fără să comoare. Ca să îi petrezească la adevăr. Dacă zice așa, atunci asta de a lui Dumnezeu îi va duce. Și împăratul s-a supărat. Împăratul a găsit cu celovească cu palmul Iisus lui voi. Și a luat Evanghelia, că toți Sfinții îl iau veneau îmbrăcați în veșminte, cu crucea făcută la Evanghelie în mână. Și mitra. Și a luat omofobul și Sfânta Evanghelie din mână și l-a pus la închisoare, cum zicea acolo la Sfântul. Asumțorul era sinodul adunat, iar așa o de de acolo. Și acolo la noapte, în dimineață când s-a dus cineva la vânzări de Sfântul Nicolae, din nou cu Evanghelia în mână și cu mintea de casă un corul care este în jurul Duțului și Măzătorii și s-au minunat. Și a dus împăratul, iată ce am văzut. Că Sfântul Nicolae are din nou un hoț Evanghelie, dar singur dată, cine a pus Până l-a au înțeles că Dumnezeu i-a dat Mântuitorul, i-a dat Evanghelia, și Marca Domnului i-a pus Sfântul în Duhul. Vedeți? S-au unit toți să iau soluția care sunt paratul de la el, iată-mă Sfântul Nicolae. Râna ta i-a unit pe toți. Vedeți viața unui Sfânt? Îi Spune viața pentru poporul lui Dumnezeu, îi spune viața pentru viața credință, apără ortodoxia, miluiește poporul, mângâie săracii, ne orfanii și văd slujete de toată noaptea, de demonii din cei bolnavi și își pune Sfântul Zău pentru poporul lui Dumnezeu. Asta a fost viața Sfântului Nicolae, când s a mutat la Domnul, la vârstă înaltată, la anul 342. Și a fost înmormântat în biserica de la Mira Lichie. Și a trecut ani, la anul 1000 și ceva, turcii veneau din Mongolia, din Mongolia, este la chipul lor, au parte specifică, Așa că atât cum a fi pitorat. Ei vin din Mongolia, din Codicina. Ei bine, ei au venit și au cucerit toată astea Mică. Și atunci, știți în marinari, și oricine erau italieni, văzând că vin turcii, distrug din și totul, s-au gândit ei, era că toți au luat tot. Și să lăsăm noi zboasele Sfântul Nicolae, mari jucători din noi, în biserică, și eu, tu toți se profană. Așa au ales să vin. Și le-au, n-au le-au curat, interesul ăsta, interesul nu le-au curat. Și au făcut cum au făcut și noaptea cum au vreză, i-au dus cu corabia până în Italia și le-au dus la o biserică din orașul Bari, un oraș mare, port la mare Adriatică. Și acolo le-a dus chiar din Malumării este o biserică, sunt astăzi 17 ani de când noi, împreună cu părinții că eu am mai mulți părinți, am compotit în, la, la noaptele Sfântului Nicolae, în alte locuri sunt Sfântul Munte astăzi era în Octobre, mi se pare, și am intrat acolo la apostolul bisericii Curia, mare de tot, și la apostolul sub pământ, sub cum a zis în Baltari, într o altă biserică, sunt în Pomului. Și acolo e un mare Sfântul Nicolae, un vizit de bilav, un cer frumos, este o cadră care a avut permanent, era un preot ortodox rus, ucis din vremuri, din striga Păzânilor din comunism, și ea, cred că avea 80 de ani, el făcea un asasin Sfântului Nicolae, în valută. fica lui și se din văzut disponibil. Da, Doamne, Iulie, și a cântat, și s a fost un bun de față, slavă și el era bătrân, bătrân, și să se asta și tracul din Am ascultat noi cu toții, după aceea am întâlnit de regele din Bulgare, se face și noi din Babilonia, ca să se Sfântului Nicolae, acolo, și el a ascultat, tatăl din noi, dar nu i a dat asta și e aqua santa, apă sfântă, aghiață, care este curată de mâinile Sfântului Nicolae, apoi în vase din instituții Iisuse, se pune să se dea la cei care ajung până acolo. Ne-am întâlnat, am văzut, că am urmat de Sfântul Cuvânt în religia ta și am plecat mai departe. Să nu uităm că mâna Sfântului Nicolae, să că mâna dreaptă, a fost curată din niște rămâni. De data asta rămâne iau un sărapii italieni. Și mâna Sfântului Nicolae se află la București, Sistemul trebuie adus la Biserica Sfântului Gheorghe, cel nou, și unii, unii este și măruntul voivodului Martin Constantin Brâncovea, Sfântul Gheorghe nou. Deci aveți voi un mică parte din marele Sfântului Nicolae. Când a venit la București, mergeți acolo în Biserica Sfântului Gheorghe și vă la asta lui noastră la luna mintea dreaptă. Iată foarte de scurt viața Sfântului Nicolae. Iar la noi, în spațiul românesc, aici sunt eu ortodoxi, Sfântul Nicolae se bucură de foarte mare cinstiri. Rușii au o evlavie extraordinară la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae permanent, atâtea biserici au trezit în Sfântul Sfântului Nicolae. Mare protector al creștinilor și Sfânt al Milosteriei. La mâna români, după bisericile care au ramul Maicii Domnului din România, cele mai multe biserici sunt bisericile cu ramul Sfântul Nicolae. Nu există un oraș fără să aibă o biserică mai Maicii Domnului imediat studiului Nicolae. Asta arată cât erau la altului, la masele, la viața studiului Nicolae. Sunt un mult religios, acum a fost apărit, în modernitatea României, care purtau până acum numele Sfântul Nicolae sau fetele Niculina sau nicolae, tot de la Sfântul Nicolae. Asta am spus ce încheiere, ele, fraților, să ne amintim din viața Sfântului Nicolae, dar avem credință că el poate să facă să facă în Sfântul Nicolae, cum a văzut cu una, nu de la București, Clientul cei care se vadă restul evlavului, restul se rugă, e ascultă, mijlocește pentru ei, le dă ajutor în sănătate, în viață, în mânghieri și cap. Ei ca bun Dumnezeu să ne ferească. Deci citim la capitolul evlavului, vedem în ajutorul, și rugăm împreună cum era Nicolae, cu capul în năsătoarele de Sfântii, ca să se roage înaintea practice ei, să întărească ortodoxia, să întărească partea de popoare, să sporească dreapta credință ortodoxă, în imperativ, în rugăciune, în milostenie, în smerenie, în dragoste, ca să ne mântuim cu toții. Amin.